kadiliman ang buong bansa walang pagpipilian kundi pag-aalsa Pamanang sulo ng himagsikan Hawakan ng mahigpit Papag-alabing sa buong kapuluan, panday hindi magagaping lakas. At sa bawat hagupit ng karasan, ang bayay tumitindig. Nagbabangon, lumalaban, hanggang paglaya ay makamtan. Tayo na't ibangon ang lakas ng ating dakilang kilusan. Anuman ang balakid ating iigpawan Magwasto buong tatag na makibaka Mula sa kanayunan hanggang kalunsuran Sumulong hanggang tagumpay Pagkakamali itutuwid Dakilang teorya ang gabay natin Sumalig sa lakas ng sambayanan buong tatag Na magbalikwas tayo ngayon at ibangon ang lakas ng ating dakilang kilusan. Anuman ang balakid ating iigpawan, magwasto buong tatag na makibaka. Mula sa kanayunan hanggang kalunsuran, sumulong hanggang tagumpay. Mula sa kanayunan hanggang kalunsuran, sumulong hanggang tagumpay. Bye.